สับคำพ้อง สามพันคำ ชุดที่สิบสี่ คำที่ หนึ่งพันสามร้อยหนึ่ง ถึงหนึ่งพันสี่ร้อย quality คุณภาพเสรีภาพ freedom system ระบบ ติดต่อบรรจบ join soil พื้นดิน คุ้นเคย เคยชิน familiar hour ชั่วโมง ซี่โครง rib hip สะโพก เชื้อโรค disease east ทิศตะวันออก หอก spear deer กวาง กระดูกก้าง bone loan เงินกู้ ปู่ grandfather clever ฉลาด ขี้ขลาด coward afterwards ภายหลัง Taifang, coast suppose สมมุติว่าเนื้อผ้า material historian นักประวัติศาสตร์ญาติ relative friendship มิตรภาพ sangop เรียบ rap calm harm อันตรายความหมาย meaning owing เงินที่ค้าง อาหารว่าง snack bag ถุงทำให้ยุ่ง confuse introduce แนะนำผู้ทำ doer actor นักแสดงผู้ชาย นักแต่งนวนิยาย novelist blanket ผ้าห่มกลม round บ่าวโค้งคำนับ กองทัพ army copy สำเนาลอกแบบแกลบ shaft calf ลูกวัวน่องเกี่ยวข้อง deal heel ส้นเท้าเท่า ash gas อากาศธาตุความขี้ขลาด cowardice carpet prom, comb, sharp scarf ผ้าพันคอ law wheel bean ถั่วเห็นแก่ตัว selfish spit lai จ่าย pay เลยวางระยะทาง distant equal เท่ากันวิ่งแข่งขัน race vest เสื้อยืดชั้นในร้อนใจ anxious. Backwards, Toy Lang. Nang, skin. Tin, D book, Grapong. Luk P, Luk Nong, cousin. Curtain, man. Tangan, Mary. really จริงๆอานาป้า ผู้หญิง auntie fairly อย่างสวยงามตาค่า kill เพิ่มเติม addition circle วงกลม โรงรีดนม dairy duty หน้าที่ กล่องยาปี pipe kind ชนิด ความผิด fault bronze สีเหลืองแดง ทองแดง copper porter คนขนของ นับถือยกย่อง respect protect ป้องกัน การแข่งขัน match crash ชน ชั้นบน upstairs scarce ขาดแคลนแหวน ring shopping ไปเที่ยวซื้อของ กระป๋อง can pan กระทะ ไร้สาระ nonsense gentleman สุภาพบุรุษ ดาวพุธ Mercury probably น่าจะเป็นเช่นนี้ ที่ทำการไปรษณีย์ post office wish ปรารถนา ยา medicine